Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ներքին եւ վերին կամ նոր Երուսաղեմ Թեման մեր տաղավարում կքննարկենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի մասնակցությամբ։ Երուսաղեմ նշանակում է խաղաղության բնակավայր։ Ավետյաց երկրի այս հանրահայտ քաղաքն իր հնությամբ հասնում է Աբ รา համի ժամանակներին, Ավանդության համաձայն սկզբում այն կոչվում էր Սաղիմ եւ նրա թագավորն ու քահանայապետն էր Մելքիսեդեկը, որքան հին, այնքան նոր է Երուսաղեմը։ Այն հասնում է նաեւ մեր ժամանակները եւ ներկայիս աշխարհի հոգեվոր մայրաքաղաքն է, մի շարք կրոնների կենտրոնը։ Այստեղ քարոզել է Փրկիչը, Այստեղ է անցել նրա վերջին չարչարանքների շփաթը, որը մեկնարկել է ժողովրդի ցնծության ներքո քաղաք մտնելով եւ եզրափակվել Գողգոթայի բարձունքին խաչ բարձրանալով։ Այստեղ է տեղի ունեցել խորհրդավոր ընթրիքը, ինչպես նաեւ վերջին աղոթքը Գեցսեմանի պարտեզում։ Այստեղ է նա թաղվել եւ հարություն առել Այստեղ Ձիթենյաց լերանգագաթից է նա հրաժեշտ տվել իր աշակերտներին համբարձվելով երկինք։ Այս ամենի պատճառով Երուսաղեմը բոլոր քրիստոնյաների մեծագույն սրբավայրն է եւ ուխտատեղին։ Քաղաքը լինելով մեծ սրբատեղի եւ աշխարի ակնկալվող փրկության ավետավայրը հնուց ի վեր դարձել է այն ամենի խորհրդանիշը, ինչը վեհ է օրհնյալ սրբազան եւ փառավոր։ Այս անունով էին Իսրայելի մարգարենները կոչում ապագա քրիստոնեական եկեղեցին։ Արաքյալների համար եւս Երուսաղեմը դարձավ նոր սուրբ հոգուշնորներով լի քրիստոնեական կյանքի։ Նրանք քրիստոնյաներին կոչում էին երկնային Երուսաղեմ մուտք գործած երանելիններ։ Սուրբ Հովանես Ավետարանիչը նոր Երուսաղեմ է կոչում երկնքի արքայությունը, իր հայտնության գրքում բազմաթիվ խորհրդանիշերով պատկերելով նրա անճառելի փառքը։ ներքին եւ նոր կամ վերին Երուսաղեմ, որն է ներքին Երուսաղեմը եւ որը նոր կամ վերին Երուսաղեմը, Պարքև arczepiskopos Martirosyanն է մեկնաբանում։ Ներքին եւ վերին Երուսաղեմ։ Ներքին Երուսաղեմ, երբ որ ասում ենք, մենք հասկանում ենք նյութերեն Երուսաղեմը։ Երուսաղեմ քաղաք, որտեղ գործել է մեր Տերը, որտեղ քարոզել է մեր Տերը, որտեղ էլ հրաման արձակվել, որ իրեն տանջանքի ենթարկեն եւ խաչվանեն, որտեղ էլ ինքը հարություն է արել, որտեղ էլ համարցվել է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Խոսքը գնում է Երուսաղեմ քաղաքի մասին, որը գնեց ժամանակին խեթական իշխաններից Դավիթ թագավորը, որը ուներ 12 դարպասներ։ Իսրայելի 12 ցեղերի կարծես թե խորհրդանիշով, որտեղ էլ կառուցվեց առաջին անգամ քարեղեն Աստծո տաճարը, որը կոչվեց Սողոմոնի տաճար որտեվ քարեղեն տաճարը կառուցեց Դավիթի որդի Սողոմոն թագավորը։ Բայց կա հասկացություն. վերին երկնային Երուսաղեմ։ Մենք նույնիսկ շարականներ ունենք։ Գովյա Երուսաղեմ, Գովյա վերին Երուսաղեմ։ Հաճախ դուք դա լսում եք ծեսերի եւ պատարակների ժամանակ։ Ինչ հասկացություն է վերին Երուսաղեմ։ Վերին Երուսաղեմ, որ ասում ենք, խոսքը գնում է հաղթանակած մեր Սուրբ Քրիստոնյա եկեղեցու մասին։ Բոլոր սրբերը, բոլոր արթարները, բոլոր երանիները, բոլոր նահատակները, որոնք այսօր գտնվում են երկնքում, իրենց տարածքը կոչվում է Վերին Երուսաղեմ։ Մենք իրենց ասում ենք ներսը շնորհալու շարականի մեջ երկնային քաղաքացիներ, երկնային հավիտենականության քաղաքացիներ։ Եվ դա այսօր այդ Վերին Երուսաղեմը մեզ հիշեցնում է նախկինում երկրային դրախտը։ Եդեմը, որ Աստված հապշտակեց մարդու մեղքերի պատճառով։ Չէր կարող հանդուրժել մեղքի կողքին այդ հավիտենական դրախտը։ Դրախտը տարվեց երկինք։ Եվ այսօր, որ ասում ենք վերին Երուսաղեմ, բոլորը այդ երկնային դրախտի ճշմարիտ Եդեմի քաղաքացիներն են, որտեղ տեսարանը բնությունը դրախտային է։ Գեղեցիկ կանաչություն, ծառեր, բերքատու ծառեր։ Եթե դու խոտով քայլում ես, խոտը չի կոտարվում։ Քեզանից հետո խոնարհված խոտը միջապես վեր է կանգնում։ Գեղեցիկ օդ, գեղեցիկ գույներ, արտասովոր ջուր եւ դրա ջրի համ։ Ամեն մեկ ունի իր օթևանը, որտեղ նորից կատարվում են ծեսեր, աղոթքներ, որտեղ հոգիները ավելի են լուսավորվում, ավելի են զորանում եւ նրանք բոլորը սпасում են վերջին դադաստանին եւ վերջին մեր հարությանը, որոնք անընդհատ այնտեղից աղոթում են, Աստծո խնդրում է, որ Աստված մեզ բոլորիս ողորմի այդ երկնային քաղաքացիները, վերին Երուսաղեմի բնակիչները։ Եվ այսօր ի տարբերություն այլ քրիստոնեական հարանբանությունների մենք միշտ հստակ ասում ենք մեր առաքելական եկեղեցիները, կաթոլիկ, օրտոդոքս եւ մեր արևելյան եկեղեցիները, որ մենք պարտավոր ենք դիմել սրբերի բարեխոսությանը, այդ երկնային քաղաքացիներին, վերին Երուսաղեմի բնակիչներին, որ իրենք մեզ համար բարեխոսեն։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ որ դու դիմում ես այս կամ այն սրբին, կամ Աստված ամորը, նրանք մեզ օգնում են։ Իրենք արձագանքում են։ Մենք կարողա չիմանանք, որ պահին նրանք մեզ փրկում են։ Մենք նույնիսկ չգիտենք, որ մեր այս խնդրանքը մի օր, երբ որ 40 օր մարդու հոգին պիտի սլանա դեպի երկինք, իրաց բարեխոսությունը որ մեր մեղքերի մասը պիտի քավվի։ Դա վերջում պիտի մենք իմանանք։ Եվ դա խիստ պարտադիր է։ Այո, պիտի դիմենք Սուբլիկո լուսավորիչ, Սուրբ Վարդանանց նահատակներ, Սուրբ Լիսիմե Գայանե, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս։ Նույնիսկ Սուրբ Գևորգը նահատակման պահին մեզ է կտակել իր սքանչելի խոսքերը։ Ասել է Տեր Աստված, աղաչում եմ քեզ։ Ով որ քո անունով կամ իմ անունով դիմի քո բարեխոսությանդ, իմ բարեխոսությանը քո մոտ, դու լսիր նրա աղոթքը եւ կյանքի վերածի նրա խնդրանքը Սուրբ Գևորգի վերջին շունչի խնդրանքն էր Ար Քրիստոս։ Ինքը մեզ կոչ է անում։ Դիմենք իր բարեխոսությանը եւ բոլոր ծրբերի բարեխոսությանը։ Դա անպայման բարեբեր ձևով հանրադառնալու է մեր այս կյանքում, նաեւ մեր ընթացքին դեպի երկինք 40 օրվա թրիչքին ներող։ Այո, որոշ մոգականատիպ կամ աղանդավորականներ, որոնք մերժում են մոլ վառել, խաչ անել, բարեխոսությանը դիմել, Չեր եմ ընդունում նույնիսկ սրբերին, բայց մենք հստակ գիտենք, որ մենք դրան պիտի դիմենք եւ շատ լավ պիտի գիտակցենք։ Այո, այսօր կա Նյութեղեն Երուսաղեմը, որ Իսրայելում Պաղեստինում է գտնվում եւ կա երկնային Երուսաղեմ, որին ձգտում է ամեն մի բարեպաշտ քրիստոնյա, որը ձգտում է արժանի դառնալ դրա քաղաքացիությանը հավետենականության հանձնագիրը ստանալու հավերժ կյանքի համար Հրապանակը Երուսաղեմ բերելով հрьяանների Դավիթ թագավորը որոշեց քաղաքի հյուսիսային բարձունքում կառուցել Աստծո տաճարը, սակայն նա չհասցրեց իրագործել իր այդ նվիրական գաղափարը, այն ավարտին հասցրեց նրա որդին Սողոմոնը։ Սողոմոնի կառուցած տաճարը նման էր վկայության խորանին, քանի որ նրա պես բաղկացած էր արտաքին սրահից, սրբությունից եւ սրբություն սրբոցից։ Տաճարը շրջապատված էր բարձր պարիսպներով։ Տաճարի ներքին պատերն ու հատակն ամբողջովին պատված էին ոսկով եւ ճրակների լույսի տակ, երբ նրանք փայլ էին ստանում։ Տաճարի կառուցումն ավարտելուց հետո ուխտի տապանակը տեղադրեցին սրբություն սրբոցում։ Երբ Սողոմոնը մեծ պաշտամունքով քահանաների հետ սկսեց փառաբանել Աստծուն, ինքը Արարիչը հայտնվեց լուսեղեն ամպի մեջ եւ ողջ տաճարը լցվեց նրա փառքով։ Այդ ժամ Սողոմոնը ձեռքերը երկինք բարձրացրեց եւ օրհնելով Տիրոջը խնդրեց, որ նրա պահպանությունը միշտ լինի Իսրայելի ժողովրդի վրա։ Ի պատասխան Աստծո բարեհաճության երկնքից կրակ իջավ եւ լափեց պատրաստված զոհերը։ Տեսնելով այս նշանը, բոլորը երկրպագեցին եւ փառաբանեցին Աստծուն։ Սողոմոնի կառուցած տաճարը կանգուն մնաց մինչև Բաբելոնյան գերությունը։ Հետագայում այն վերակառուցվեց, սակայն չունեցավ այն փառահեղ տեսքն ու հմայքը, որն ուներ առաջին տաճարը։ Շատ հрьяաներ ցավում էին դրա համար, բայց այն ժամանակվա մարգարենները Անգեն եւ Զաքարյան մխիթարում էին նրանց ասելով, որ հենց այս տաճարն է գալու աշխարհի սпасվող փրկիչը Հիսուս Քրիստոս։ Իսկ ավետարանից հայտնի է, որ այս տաճարի արչեվ Քրիստոս Պողոս մարգարեացավ նրա կործանման մասին, որն իրականացավ իր խաչելությունից շուրջ 40 տարի անց։ դեռևս ներկային Երուսաղեմում։ Սա նշանակում է արդյոք, որ Երուսաղեմը նաև հայերի քաղաքն է եւ ընդհանրապես ո՞րն է հայրիս Երուսաղեմը։ Բոլոր քրիստոնյաները հիմա Երուսաղեմը մեկ է։ Եթե նյութեղեն առումով խոսենք, իհարկե սա այսօրվա Երուսաղեմ քաղաքն է, որը համարվում է խոշոր երեք համաշխարհային կրոնների կարևոր քաղաք եւ հрьяաների համար, մոսական կրոնի համար եւ մեծ քրիստոնյաների համար, նաեւ իսլամի համար։ Իհարկե ամեն մի քրիստոնյա իր կյանքի ընթացքին երազում է գոնե գետ մեկ անգամ ուխտի գնալ եւ տեսնել Երուսաղեմը։ Երկրպագել այդ բոլոր սրբավայրերին, լինի Սուրբ Հարության տաճարում, լինի Բեթլեհեմում, Քրիստոսի ծննդյան վայրում, իր համբարձման կետում եւ այլն։ Այնտեղ բազմաթիվ սրբավայրեր կան։ Եվ ժամանակին մեր հայերը Գերքո Լուսավորիչ եւ Տարդատ Թագավորի շնորհիվ կառուցել էինք 77 եկեղեցի եւ բանկ։ Շատ լավ, եթե մարդ կարողանա մեկ անգամ գոնե գնալ եւ տեսնել։ Բայց մեր նպատակն է ձգտել դեպի վերին երկնային Երուսաղեմ, մեր բարեպաշտ կյանքով, մեր մաքուր քրիստոնյա վայել կյանքով։ Մեր բուն նպատակը դա է։ Մեզ համար, հայերիս համար, կարծես թե Երուսաղեմը կարող է փոխարինվել մայրաթոր սուրբ իջմիածնով, իջմիածնով, որտեղ դա մեր հոգևոր կենտրոնն է որտեղ պատրաստվում են մերոնը եւ բաժանում է բոլոր թեմերին եկեղեցիներին։ Եվ այդ սուրբ տաճարի կառուցումը եւ վայրը Քրիստոս լուսավորչի տեսիլքում ցույց է տվել։ Ինքն է ցույց տվել եւ ցույց է տվել, թե ինչպես դի կառուցվի այդ տաճարը։ Խաչաձև 4 գմբետներ այդ խաչի անկյուններում եւ վերևում կենտրոնա գմբետ։ Դա ամենադասական քրիստոնեական տաճարն է, որ Եվրոպայում որոշ տաճարներ ընդօրինակել են Մայրաթուր Սուրբեշմիածնի նախագիծը կամ հատակագիծը։ Էջ միածին, իջավ միածին որդին, այսինքն Քրիստոս, ինքը Քրիստոս իջավ այդ վայրը ցույց տրեց։ Եվ որն է լուսավորչին ասած. «Մինչև աշխարհի վերջը դժողքը չի կարող մոտենալ այս տաճարին»։ Եվ այն պիտի ասասան մնա միջև աշխարհի վերջը։ Դա էլ մեր ուխտավարն է։ Դա մեր Երուսաղեմն է։ Դա մեր Բեթլեհեմն է հայերիս համար։ Եթե ասում են մարդ 7 անգամ լինի չմիացնում, կամ սուրբ օշականում մաշտոցի մասունքների մոտ, արդեն հաշվի նվազագույնս մեկ անգամ ինքը եղել է Երուսաղեմում։ Մեզ Արցախում ունենք մեծագույն սրբավայրեր։ Ամենակարևորներից կարևորը Սուրբ Գանդասարի վանքն է, մեր կաթողիկոսանից աթորը, ուր գտնվում են բազմաթիվ սրբերի մասունքներ, նույնպես Ամարասը, Գճավանքը, Ծիծեռնավանքը, Դադի վանքը, Եղիշե Արաքյալի վանքը եւ այլն։ Բազմաթիվ մետագույն սրբավայր ունենք։ Չի կարող Արցախից մեկնումեկը մեկնել Հայաստան կամ Երուսաղեմ։ Կարող է մեր այս սրբավայրերով քայլել, մեր այստեղի ուխտատեղիներով։ Ունենք բազմաթիվ։ Եվ լավ է որ մարդ գոնե մեկ անգամ ուխտի գնա։ Չի կարող 7 անգամ գնա։ Մեկ անգամ որևէ սրբավայր պիտի գնա ուխտի դա պարտավորը եւ բարևեր է մարդու ոգու համար բայց նորից եմ կրկնում մեր բոլորիս նպատակը վերին Երուսաղեմ Եթե դեք մարդ է, տկար է ֆիզիկապես, հաշվանդամ է, ի վիճակի չի ճամփորդելու, նույնիսկ տրանսպորտային միջոցներով ինչ է։ Նա չի կարող հասնել վերին Երուսաղեմին, կարող է իր աղոթքներով, իր ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքով, համեստ ազնիվ, բարի ձևով ապրելով։ Նա էլ կձգտի եւ կհասնի վերին Երուսաղեմ։ Դեռ երկնային Երուսաղեմի մասին Հովանեսի հայտնությունը ցանուցում է։ Եվ ինձ մոտ եկավ մեկն այն 7-ը հրեշտակներից, որոնք ունեին 7 սկավառակներ, լցված 7 վերջին պատուհասներով, եւ նա խոսեց ինձ հետ ու ասաց. «Եկ, քեզ պիտի ցույց տամ հարսին, գառան կնոջը»։ Եվ առավ տարավ ինձ հոգով դեպի մի բարձր ու մեծ լեռ, եւ ցույց տվեց ինձ մեծ ու սուրբ քաղաքը, Երուսաղեմը, որի չել էր երկնքից, Աստծո մոտից Այն ուներ Աստծո փառքը եւ նրա մեջ կար մի լուսավորություն նման թանկագին գոհարեղենի, ինչպես բյուրեղյա եւ կենթանի հասպիս քարը։ Եվ նրա պարիսպները մեծ ու բարձր էին, ուներ 12 դուռ, 12 դռներին 12 հրեշտակներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի անունը գրված էր դռների վրա ըստ Իսրայելի 12 ցեղերի անունների։ Արևելյան կողմից 3 դուռ, հյուսիսային կողմից 3 դուռ, հարավային կողմից 3 դուռ եւ արևմտյան կողմից 3 դուռ եւ քաղաքի Փարիզն ուներ 12 հիմքեր։ Նրանց վրա գառան 12 առաքյալների 12 անունները եւ նա, ով խոսում էր ինձ հետ, իր ձեռքում ուներ ոսկե եղեք, որ เป զի չափի քաղաքը եւ նրա դռներն ու նրա Փարիզները եւ քաղաքի պարիսպների շինվածքը հասպիս քարից էր, իսկ քաղաքը մաքուր ոսկի, նման մաքուր եւ պայծառ ապակու, եւ քաղաքի հիմքերը ամեն տեսակ թանկագին քարերից էին։ Եվ քաղաքի մեջ տաճար չտեսա, քանզի ամենակալ Տեր Աստվածն էր տաճար նրա մեջ, նաև գառը, եւ քաղաքին պետք չէին Արեգակ եւ Լուսին, որ เป զի լուսավորեն այն, քանզի Աստծո парքն էր լուսավորում քաղաքը ամեն ժամ եւ գառը ճրակ էր նրա մեջ։ Եվ ազգերը ընթանում էին նրա լույսով, եւ երկրի թագավորները լույս էին հագնում նրա парքից։ Նրա դռները չէին փակվում զոր ու գիշեր, այլ միշտ բաց էին եւ գիշեր չեր լինում նրա մեջ այն փառք ու պատիվ էր ասկերին, եւ այնտեղ չպիտի մտնի ոչ մի չարակամ, պիղծ եւ ստախոս մարդ, այլ պիտի մտնեն միայն նրանք, որոնց անունները գրված են Գառան կյանքի գրքում։ Վերին կամ նոր Երուսաղեմի մասին կարելի է ընթերցել ինչպես Հովանես Ավետարանիչի հայտնության գրքում, այնպես էլ ըստ տեսիլքների նկարագրված Հովանես Գառնեցու գրառումներում կամ Պարականոն Ավետարանում։ Խոսելով Նյութեղեն Երուսաղեմի մասին, այդ քաղաքի մասին պիտի ասենք։ Իհարկե, մուրուն պայքար է գնում այդ քաղաքի վրա։ Հрьяաների միջև, արաբների միջև, արաբ քրիստոնյաների, արաբ մուսուլմանների, նաև քրիստոնեական հարավանությունների, որոնք այնտեղ բնակվում են եւ ունեն վանքեր։ Այո, հрьяաները ձգտում են, որ դա լինի իրենց մայրաքաղաքը, քաղաքական ու կատարյալ հрьяական, Քրիստոնյաները աշխատում են պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Արաբներն են ասում, դա իրենց համար էլ սուրբ քաղաք է, Եվ այսպես մի հանդույց է կրոնական եւ քաղաքական, անհանգիստ վայր է։ Բայց մեր նպատակն է սիրելի հայրենակիցներ, գտել դեպի վերին, վերին Երուսաղեմ։ Ըստ Հովանես Գառնեցու տեսիլքի, ըստ Եզդրա Մարգարեի, կարծես թե երբ որ ընդհանուր հարությունը տեղ ունենա, այն պիտի կատարվի Երուսաղեմի մոտակայքի մի մեծ հարթ դաշտում, ուր պիտի հավաքվեն բոլոր ժողովուրդները հարությունից հետո։ Դա շատ հստակ է նկարագրում Հովանես Գառնեցին իր տեսիլքի մեջ։ Ահա նաև նյութեղեն Երուսաղեմի նշանակությունը։ Եվս մեկ բան, Ես դրայի երրորդ չորրորդ գրքերը չեն մտել կանոնի մեջ։ Միայն առաջին երկրորդ։ Երրորդ գրքի մեջ շատ մի հետաքրքիր նախադասություն կա։ Եզրը Մարգարեն, որ Քրիստոսից առաջ 5600 տարիներ առաջ է ապրել, գրում իր մարգարեության մեջ։ Ահա դա դաստանի ժամանակ հետաքրքիր խոսք է ասում։ Աբուն արևելքից դեպի Երուսաղեմի պատեր կբերեմ իմ ընտրյալ, իմ սուրբ ժողովրդին մեծագույն փառքով։ Այս որ ժողովրդի մասին է խոսքը։ Արևելքից դեպի Երուսաղեմի պատերը պետք է բերի։ Բանականը խոսքը հрьяաների մասին չէ, որոնք 5 տակարանի 5 ուխտի ընտրյալներն են։ Բանականը որ քրիստոնյաների մասին է խոսում։ Որն է բուն արևելքը։ Ինչ ազգի մասին է խոսում։ Եվ բանական է որ հрья սրբագրիչների կամ դեպիրների մար հաճելի չէր այս նախադասությունը։ Դրաբար էլ երրորդ չորրորդ գրքերը դրել են պարականոն շարքի մեջ։ Բուն արևելքը դա դրախտավայրն էր, ֆիզիկական աշխարհագրական դրախտավայրը, հայկական լեռնաշխարհ, աշխարհը։ Արևը պիտի ցակի դրախտի ֆիզիկական ամենաարևելյան սահմանի մոտ։ Հաշվեք մեր Ուրմիա վան լիճը, որ հայոց լեռնաշխարհի արևելյան սահմանն է։ Եվ բուն արևելքի ժողովուրդ ով է։ Բնական է որ հայերն են։ Սա որ մենք դեզ լավ պիտի իմանանք։ Բայց բոլորս պիտի գնանք հարության ժամանակ դատաստանի օրը դեպի Երուսաղեմ եւ դրա մոտակա մեծ հարթ դաշտավայրը, ուր պիտի տեղի ունենա ընդհանուր դատաստանը։ Քրիստոսի տնօրինություններին վերաբերող Երուսաղեմի բոլոր հայտնի վայրերում կառուցվել են սրբարաններ ու եկեղեցիներ։ Երուսաղեմը գրեթե բոլորի համար երաս քաղաք է։ Շատ-շատերն են երազում եւ ուխտում գոնե մեկ անգամ լինել Երուսաղեմում։ Ոմանք արհամարելով սպասվող բոլոր դժվարությունները մի օր ճամփա են ընկնում դեպի Սուրբ քաղաք, կոչվելով Մահտեսիներ, որովհետեւ դեպի Երուսաղեմ ամեն քայլափոխի մահը կրնկակոխ է։ Եվ եթե երկր Լուսնարային Երուսաղեմն այնուամենայնիվ հասանելի է կամ ոչ, երկնային Երուսաղեմն ահա հասանելի կարող է լինել բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատում են, աղոթում եւ ձգտում։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 14-ի թողարկումը։ Ներքին եւ նոր կանվերին Երուսաղեմ թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ցեսեդ կհանդիպենք։